Allahu Jalla Ala pripada sva hvala i zahvala na uputi Islamu, na uputi imanu, na Kur'anu i sunnetu i šariatskom znanju. Draga braćo muslimani i sestre muslimanke, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru Islam. U našim zadnjim emisijama Allahovom dozvolom govorili smo o najbitnijem propisu u Islamu. Kada čovjek uđe u Islam, ono čega se najviše mora držati, ono što zasigurno mora postojati u njegovom životu, ono bez čega se ne može smatrati muslimanom jeste namaz. Jeste namaz. I u našim prethodnim prošlim emisijama mogli smo kroz kuranske ajete hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam govore islamskih priznatih i poznatih učenjaka mogli smo uvidjeti kolika je važnost namaza. Međutim, i sam namaz – ukoliko se obavlja, ne može se obavljati svakako. Imaju određeni uvjeti kako, na koji način obaviti namaz, da bi namaz bio ispravan i da bi, inša Allahu Teala, kod Allaha Subhanahu Wa ta'ala bio kabul, bio primljen. Nekoliko je uvjeta ispravnosti namaza, odnosno, kako se kaže, šartova namaza, namazkih šarta. Zasigurno, jedan od najpritvrđenijih tih uvjeta, namaskih šarta, jeste namasko vrijeme. Jeste namasko vrijeme. Ne može se dotični namaz klanjati u nekom drugom vremenu, već se mora klanjati u onom vremenu u kojem je i propisano da se klanja taj namaz. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inna salate kanet alel mu'minine kitabe mevkuta doista je propisano vjernicima da namaz obavljaju u njegovo određeno propisano vrijeme. Tako da nije dozvoljno da se odgađa namaz pa klanja u nekom drugom vremenu ili da se ranije klanja namaz i sl. Nema razloga, opravdanog razloga, izuzev gubljenja svijesti da čovjek odgodi namaz pa da ga klanja u neko drugo vrijeme. Čak kažu islamski učenjaci, ukoliko čovjek ne može da uzme abdest, ne može da uzme tejemum koji je zamjena za abdest, kako smo o tome govorili u našim prethodnim emisijama, ne može da koliko je potrebno prekrije svoje stidno mjesto i slično, dakle nije u mogućnosti, ne smije dozvoliti, bez obzira što nije u mogućnosti da spomenuto ispuni kod sebe, nije mu dozvoljeno da ostavi namaz, da prođe namasko vrijeme, da ga ostavi pa da ga klanja u nekom drugom namaskom vremenu, već klanja onako kako je može, ukoliko je mogućnosti. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala klanjače koji čuvaju svoje namaze, obavljaju ih u njihovim namaskim vremenima, ne odgađaju ih, naprotiv, klanjaju odmah na početku, namaskog vremena, Allah subhanahu wa ta'ala hvali takve svoje robove. I Allah jalla wa'ala takvim robovima obećava počasno mjesto, mjesto hvale dostojno u džennetu, u džennetu Firdevsu, pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje dakle te svoje robove po ovoj osobini, upravo ovoj osobini pa kaže الذين هم على صلاتهم دائمون u drugom ajetu والذين هم على صلاتهم يحافظون i oni koji ustrajavaju obavljanju svojih namaza i oni koji čuvaju svoje namaze, čuvaju svoje namaze u njihovim namaskim vremenima. Naprotiv, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam kada je bio upitan o najboljim dijelima u jednom citatu, u drugom citatu o najvrednijim dijelima kod Allaha subhanahu wa ta'ala i u trećem citatu Allahu subhanahu wa ta'ala najdržim dijelima. Također spominje se u drugim citatima kada je bio upitan o dijelima koja najviše približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala i najbolje uvode u džennet, na prvom mjestu dao je odgovor, spomenuo je nekoliko tih dijela, na prvom mjestu spomenuo je as-salatu ala waktiha. Namaz u njegovo vrijeme. Namaz u njegovo vrijeme je najbolje dijelo kod Allaha, najvrijednije dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu djelovala najdraže i to je dijelo koje najbolje vodi do dženneta. Zatim, Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam upozorio je na odgađanje namaza. Upozorio je na odgađanje namaza i čak upozorio da se ne slušaju oni koji budu odgađali namaze, koji budu željeli da se odgodi namaz pa da se namaz klanja na samom isteku namaskog vremena. Ne dakle u nekom drugom namaskom vremenu, već dakle u istom tom namaskom vremenu, ali pred kraj. Pa je Ebu Zerru svome plemenitom ashabu uputio pitanje i rekao kakvo li će biti tvoje stanje kada doživiš namjesnike, upravnike koji će odgađati namaze u njihovim namaskim vremenima, odgađati do pred kraj. Dakle, poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam upozoravao je na to i vidjet ćemo dakle da je nastojao da klanja osim kod određenih namaza, većinu namaza nastojao je da klanja odmah na početku namaskog, namaskog vremena. Dakle, jedan od najpritvrđenijih uvjeta ispravnosti namaza jeste namasko, namasko vrijeme. Kao što nam je poznato, muslimani dužni su da klanjaju pet dnevnih namaza, odnosno pet namaza u toku dana i noći. Ti namazi su sljedeći. Podne namaz, ikindija namaz, akšam namaz, jacija namaz i sabah namaz. Pa vrijeme podne namaza nastupa onda kada sunce s polovine neba krene prema zapadu. Kada sunce bude na polovini neba i krene prema zapadu. Dakle, oko početka namaskog vremena, namaza, podne, podnevskog vremena, islamski učenjaci su složni. I kažu svi, kada sunce bude na polovini neba, zatim kada krene prema zapadu, tada nastupa vrijeme podne namaza. Tada se može klanjati podne namaz. Međutim, što se tiče završetka podnevskog vremena, kada završava, do kada se može klanjati podne namaz, islamski učenjaci se razilasi islamski učenjaci se razilaze. Pa većina islamskih učenjaka je stava onda kada sjenka nekog predmeta ili čovjeka dostigne njegovu visinu ili njegovu veličinu. Dakle, kada sunce krene prema zapadu, kada sunce bude na polovini neba, tada predmet, čovjek ili šta već, dakle, nema, nema svoje sjene. Sunce ravno iznad njega, i kada krene prema zapadu, tada se na drugu stranu stvara sjena tog predmeta čovjeka ili slično. I onda kada ta sjena, hlad ili slično, postane jednaka veličini tog predmeta, tada završava podne namaz. Tada završava vrijeme za obavljanje podne namaza, odnosno dakle podnevsko vrijeme. Drugi islamski učenjaci kažu ne, već onda kada ta sjenka dostigne duplo veću veličinu. Dakle, kada bude dvostruko veća od predmeta, od čovjeka ili slično, tada završava jeli, podnevsko vrijeme. Ispravno je dakle prvo mišljenje. Onda kada sjena nekog predmeta bude jednaka njegovoj, njegovoj veličini. Što se tiče dakle hadisa, šerijetskih tekstova koji govore o ovom podnemskom vremenu, oni su dakle mnogobrojni, kao dakle i ostalim namaskim vremenima, budući da je to jedan od najpritvrđenijih uvjeta ispravnosti namaza, o njemu su došli brojni šerijatski tekstovi. Pa se tako prenosi od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma da je poslanik alihi salatu islam rekao vrijeme podne namaza nastupa kada sunce krene prema zapadu s polovine neba. Kada sunce bude u zevalu, na polovini neba i krene prema zapadu. Zatim, također, prenosi se u hadisu Džabira ibn Abdullah al-Ansari radijallahu ta'ala anhuma da je rekao poslanik sallallahu alihi wasallame izašao je i klanjao je podne namaz onda kada je sunce bilo na sredini neba i kada, sunce, kada predmet nije imao nije imao svoje, svoje sjene. Što se tiče, dakle, e, završetka vremena, čuli ste, razilaze se islamski učenjaci, ispravnije, dakle, mišljenje da podne završava, podnevsko vrijeme završava onda kada sjena nekog predmeta bude jednaka jeli, njegovoj, njegovoj veličini. U svakom slučaju, lijepo je da se požuri sa obavljanjem svakog namaza. Pa dakle i podne namaza. Da se odma klanja na početku namaskog vremena. Čuli ste prethodno je li spomenuti je hadis Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhuma u kojem je upitan Allahu poslanik alihi salatu wasalam o najboljim, najvrijednijim, najdražim dijelima Allahu subhanahu wa ta'ala pa je rekao odmah as-salatu ala waktiha, namaz u njegovo vrijeme. Pojedini komentatori ovoga hadisa kažu, dakle, namaz u prvom namaskom vaktu da se klanja namaz u prvom namaskom vaktu ukoliko se odgodi bezrazložno pa se klanja u istom tom namaskom vaktu, međutim kasnije, tada dakle, to neće biti Allahu subhanahu wa ta'ala najbolje, najdrže kod Allaha dželle vala, naj, najvrijednije, najvrijednije dijelo. Pa, prenosi se u hadisu Enesa radijallahu ta'ala da je poslanik alihi salatu wasalam ukoliko bi dakle bilo hladno, poslanik alihi salatu wasalam požurivao bi sa podne namazom, s obavljanjem podne namaza klanjao bih odma čim nastupi namasko vrijeme podne namaza klanjao bih podne. Međutim, ukoliko bi bilo vruće, ukoliko bi bila velika žega, poslanik alihi salatu wasalam tada bi odgađao s obavljanjem podne namaza. Dakle, postoji razlog budući da trebali bi muslimani da klanjaju podne i sve druge namaze trebali bi da klanjaju u džami. Propisano je naročito onima koji su u blizini džamije da klanjaju svoje namaze u džamiji. Čak pojedini islamski učenjaci kažu zbog određenih predanja hadisa da nije ispravan namaz čovjeku koji se nalazi u blizini džamije osim u džamiji. Pa trebali bismo dakle da klanjamo svoje namaze u džamiji. Međutim, ukoliko bude velika žega, onda zasigurno mnogi neće moći da dođu u džamiju, ta žega, ta vrućina biće razlog njihovog nedolaska u džamiju. Pa zbog toga poslanik alihi salatu wasalam jeli odgađao bi obavljanje podne namaza dok malo žega ne splahne, dok malo jeli ta vrućina ne popusti. Pa se spominje da je jedne prilike Moezin htio da uči ezan za podne namaz, pa je poslanik alihi salatu wasalam rekao sačekaj drugi puta sačekaj, treći puta sačekaj. Kada je žega malo popustila, vrućina jeli, smanjila se, onda bi poslanik Alehi Salacom naredio da se uči ezan i da se klanja podne, podne namaz. Rekavši da je doista ta žega, ta velika vrućina, jedan od odraza džehennemske, džehennemske vatre. Dakle, drugi namaz nakon podne namaza jeste i kindija namaz. Nakon podne namaza dolazi i kindija namaz. Ikindijsko vrijeme nastupa, kao što ste čuli, kada sjena nekog predmeta bude jednaka njegovoj veličini. Kada sjena nekog predmeta bude jednaka njegovoj veličini. Što se tiče završetka ikindijskog vremena, došli su različiti hadisi, šerijatski tekstovi koji govore o različitim završecima ikindije namaza odnosno vremena kada se i dokada se može klanjati ikindija namaz. Pa u jednom od hadisa spominje se da i kindijsko vrijeme završava kada sjena predmeta bude dvostruko veća od veličine tog predmeta. Dakle, nastupa kada bude jednaka predmetu, a kada se poveća sjena toliko da je sjena dva puta veća od samog tog predmeta, onda završava i kindijsko vrijeme. U drugom hadisu se spomni da i kindijsko vrijeme završava onda kada sunce porumeni, onda kada sunce pocrveni i u trećim hadisima se spominje da ikindijsko vrijeme završava onda, onda kada sunce počne da zalazi. Onda kada sunce počne da zalazi. O svemu ovome govore hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam. Pa su islamski učenjaci napravili spoj. Pa su islamski učenjaci napravili spoj razumijevajući ove hadise pa kažu da je najbolje požuriti sa ikindijom i klanjati, dakle u ovom prvom ikindijskom vremenu, sve dok sjena predmeta ne bude jednaka, jeli, dvostrukoj veličini tog predmeta, sve dok ne bude veća za duplo od tog predmeta. Zatim, da vjernici također, oni jeli, koji nisu u mogućnosti da klanjaju odmah u prvom vaktu, da klanjaju sve dok sunce ne poromeni, sve dok sunce ne pocrveni. To je dakle još uvijek namaz vjernika dočim je li pred sam zalazak to je namaz munafika. Onda dakle kada sunce pocrveni, porumeni pa do zalaska sunca tada klanja, tada klanja munafik. Međutim čovjek koji bude imao opravdanje, bude bolestan ili bude na putu ili ili ne bude mogućnosti da klanja namaz odmah, jeli u prvom namaskom vremenu, bude imao uglavnom opravdani razlog, njemu je dozvoljeno da klanja tada u tom vremenu, dakle, nakon što sunce porumeni, po pocrni, pa sve do njegovog zalaska, sve do njegovog zalaska, ukoliko uspije da klanja makar jedan rekat. Jer je došlo u hadisu da onaj koji uspije da klanja jedan rekat i kindije prije negoli sunce zađe, on je uspio da klanja uspio da klanja ikindiju. Dakle, ikindijsko vrijeme nastupa kada sjena predmeta bude jednaka njegovoj veličini i završava sa zalaskom sunca za one koji imaju opravdanje. I završava s rumenilom, crvenilom sunca jeli, za vjernike, a najbolje je klanjati odmah na početku namaskog vremena. I došli su brojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu oslam u kojim se također preporučuje načuvanje, obavljanje i kindije u njegovom prvom vremenu. I dakle da se vodi računa da čovjeku ne prođe i kindija. Došli su opasni hadisi koji govore dakle o pogubnosti ostavljanja i zapostavljanja ikindije namaza. Pa prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala postiče nas na čuvanje kindije namaza. Pa kaže, hafidhu ala salavati was salati il wusta wa kumu lillahi qanitin. Čuvajte sve svoje namaze, vodite računa o njima, a posebno o srednjem namazu. A posebno o srednjem namazu. Komentatori Kur'ana razilaze se oko značenja ovih riječi salat wusta, srednji namaz, koji je to? Komentatori većina njih kažu dakle da je to jeli ikindija namaz, shodno hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, koji je izrekao u bitci na Hendeku, u bitci na Ahzabu, kada je rekao, zaokupirali su nas nevjernici od srednjeg namaza ikindije, ikindije namaza. Zatim, poslanik alihi salatu wasalam kaže, neće ući u džahennem, u džahennemsku vatru, onaj koji bude klanjao namaz prije izlaska sunca i namaz prije zalaska sunca. Neće ući u džehennemsku vatru onaj koji bude klanjao namaz prije izlaska sunca, dakle sabah namaz, i onaj koji bude klanjao jeli, namaz prije zalaska sunca, odnosno ikindiju, ikindiju namaz. Također, došlo je u hadisu Borejde radijallahu talan da je rekao poslanik alihi salatu wasalam ko ostavi ikindiju namaz, propala su mu njegova dijela. Dobra njegova dijela su mu poništena, pa Ibn Qaim rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak i autoritet, pojašnjava pa kaže toga dana njegova dobra dijela su poništena. Onaj koji u nekom danu ostavi ikindiju, ne klanja ikindiju, toga dana sva njegova dobra dijela koja je učinio bivaju poništena. A ukoliko ostavi u potpunosti namaz, ne klanja ni jedan namaz, ostavi ga u potpunosti i nikada više ne klanja onda sva njegova dobra djela. Ne dakle jednog dana, već sve ono što je uradio u svome životu dobrih djela biva, biva poništeno. Dakle, nije samo napuštanje islama, izlazak iz islama, razlog poništavanja dobrih dijela, već imaju i određena dijela, pa dakle, djelomično, jeli, kao što je ovdje djelomično ostavljanje namaza, ostavljanje ikindije, kindije, isto tako i djelomično bivaju poništena dobra, dobra djela. Također došlo je u hadisu da je rekao poslanik alihi salatu wasalam ko ostavi jeli, ikindiju namaz ili koga prođe ikindija namaz kao da je izgubio svoju porodicu i svoj imetak. Subhanallah, da čovjek ostane bez porodice, iznenada, zemljotres ili druga jeli, nepogoda, i da čovjek izgubi porodicu, izgubi imetak, ono što je tokom cijelog svoga života skupljao, gradio, sticao, jednako tome je ostavljanje ikindije. Ostavljanje ikindije namaza, subhanallah, koliko samo namaza, ne samo ikindije, već i drugih namaza, ostave muslimani. Zatim, nakon ikindije namaza dolazi akšam namaz. Akšam namaz, svi islamski učenjaci su složni da nastupa onda kada sunce počne da zalazi i u potpunosti dok ne zađe. Kada sunce u potpunosti zađe, tada nastupa akšam namaz. Tada nastupa akšam namaz. I kada završava akšam namaz? Kada završava vrijeme za obavljanje akšam namaza, akšamsko vrijeme? Razilaze se islamski učenjaci, pa jedni kažu do jeli nestanka rumenila na nebu. Rumenila od sunca. Kada sunce zađe, iza njega ostaje rumenilo, onda kada nestane rumenila na nebu, crvenila na nebu, tada završava akšam namaz. Drugi islamski učenjaci kažu, poslije rumenila dolazi bijelilo, kada nestane tog bijelila. Kada nestane bijelila nakon rumenila na nebu, jeli onda završava akšam namaz. Uglavnom, ispravnije mišljenje prvo, kada nestane rumenila, crvenila na nebu, tada završava akšam namaz. A vjernik bi trebao nastojati da klanja je li akšam namaz odmah na početku. Čak ima islamski učenjaka koji kažu da akšam namaz nema svoga vremena, kraja. Već dakle, klanja se njegovo vrijeme koliko je potrebno čovjeku da se abdesti propisno obuče i klanja akšam. I klanja akšam jeli, tri rekata i sunnete, dva rekata i gotovo. To je akšamsko vrijeme. Čak ima učenjaka koji zastupaju takvo mišljenje. Iako je dakle ispravnije mišljenje da akšamsko vrijeme nastupa sa zalaskom sunca i završava jeli, sa nestankom crvenila, rumenila na nebu. Jer poslanik Alihi Salatu sam prenosi se da je učio, znamo čak učiti suru El Araf koja ima preko dvije ajeta. Dakle, na akšam namazu, na jednom rekatu učio je suru Al-A'raf. Dakle, akšamsko vrijeme nije baš toliko, toliko kratko. Zatim, svakako je li preporučeno je da se klanja akšam namaz odma. I poslanik alihi salatu wasalam je rekao neprestano će moj narod biti na dobru sve dok budu požurivali sa akšam namazom. Sve dok budu požurivali sa akšam namazom. Nakon akšam namaza dolazi jacija namaz. I jacija namaz nastupa, kao što ste čuli, sa nestankom crvenila na nebu, sa pojavom zvijezda. Onda kada se pojave zvijezde, nastupa jacija namaz. Također, kada završava jacija namaz, islamski učinjaci imaju podijeljeno mišljenje. Pa jedni islamski učinjaci kažu da je vrijeme jacije namaza završetka do jeli, trećine noći drugi kažu do polovine noći, a treći islamski učinjaci kažu do pojave prave zore, odnosno do sabah, sabah namaza, do sabahskog vremena. I svi islamski učinjaci imaju dokaze za spomenute stavove, za spomenuta mišljenja. Pa dakle, čovjek može da klanja odmah jaciju namaz do jeli, trećine, do polovine, a onaj koji ima opravdanje, kako su spojili također islamski učinjaci ove šerijatske tekstove hadise, onaj koji ima opravdanje, koji je bolestan, koji je na putu, ko nije, koji nije bio u mogućnosti da klanja u prethodno spomenutim vremenima, jacio namaz može da klanja do jeli, sabah namaza jacio. Najbolje je, kažu islamski učinjaci, da se klanja do pred pola noći, jacija namaz. Dakle, onaj koji ne klanja jacio namaz, u džamiji, u mesčidu koji nije u blizini džamije pa klanja kod kuće, lijepo je da odgodi lijepo je da odgodi jaciju namaz. Poslanik Alehi Salatu Oslam bi čak znao odgađati pa bi izlazio do pred pola noći i govorio kada ne bih otežao svome ummetu, svome narodu, je li naredio bi im da klanjaju namaz, jaciju namaz u ovo vrijeme. I nakon jacije namaza dolazi sabah namaz. Dolazi sabah namaz i on se klanja, svi islamski učenjaci se slažu, klanja se između pojave prave zore i izlaska sunca. Dakle, sabahsko vrijeme nastupa s pojavom prave zore i sa jeli, i traje sve do izlaska, izlaska sunca. Lijepo je također, poželjno je preporučeno da se sabah namaz klanja odmah na početku, namaskog vremena. Nije u redu da se sabah namaz odgađa, pogotovo do pred kraj jeli, sabahskog, sabahskog vremena. Poslanik alaihi salatu wasalam je klanjao jeli, po tminama, dakle u prvom namaskom vremenu i umro je na tome. Zatim Hulefaj Rashidin, pravedne halife Allahov poslanika alaihi salatu wasalam su klanjale Jeli, prenosi se u brojnim hadisima da bi ashabi klanjali sabah namaz jedan pored drugog i ne bi znali ko klanja pored njega od tame. Nije bilo svjetla, nije bilo rasvjete. Klanjali bi jedan pored drugog sabah namaz, ne bi znali ko je do njega, njegov jeli, prijatelj, njegov drug, njegov brat, ko je klanjao do njega. Također žene bi dolazile obučene, ne bi se mogle raspoznavati ko je ko. Vraćale bi se kući, ne bi se znalo ko je dolazio od žena na namaz, na sabah namaz. I brojni drugi jeli, šarijetski tekstovi u kojima je jeli, jasno spomenuto da je poslanik Alihi Salacom njegovi ashabi da su klanjali u prvom namaskom jeli, vremenu sabah, sabah namaz. Dakle, jedan od najpritvrđenijih uvjeta ispravnosti namaza, da bi nam namaz bio ispravan, jeste da ga obavimo u njegovim propisanim vremenima. Čuli smo, dakle, koje je vrijeme za podne namaz, za ikindio namaz, akša namaz, jaciju namaz i sabah namaz. Gledajmo, nastojimo da svoje namaze čuvamo, da ih obavljamo u ovim namaskim vremenima, jer je Allah dželavala svima nam to propisao rekavši inna salate kanet alel mu'minine kitabe melkuta. Doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u njegovo namasko vrijeme.